Ponto construa Esperanto aranjo en Bielovar. Dum la pasinta semain fino, mi parto prenis tre charman internazian aranjon de nia Esperanto comunumo. Ciel annoncite, ocasis en Bielovar, Croatio, la dudeca Alp Adria Esperanto conferenzo. La titolo de la aranjo ja estas iom pompa kiel tio estas kutimo ce similai aranjoi. Gi substrecu la gravetson de esperanto kiel ponto construa ideo cae movado. Al tiui aranjoi jane venas iui oficialai representantoi e la diversai landoi, set tutte normalai homoi kiui shatas renconti aliaen homoin por giui la cunestadon en amica etoso. Sed por ebligition necessas foi foie iu oficialezza aspecto de la afero. Locai representantoi de la urbo cae de la regiono ja volonte subtenas per sia alta protecto, inclusive de subvenzioi, tian arrangion. Se per tio la concerna urbo au regiono ricevas iun impulson per turismo. Se temas pri turisme mal multe visitata urbo cae regiono, ciel en la caso de Bielovar cae Bilogorska regiono en Croatio, tio validas des pli. Tiai regionoi ia suferas pro el migrado de iunai homoi, char mancas taugai labor postenoi, cae tio el sia vice bremsas la pluan evoluon de la regiono tial simbolai agoi, kiel la plantado de arbo de internazia amicetso, ja helpas iom levi la senton pri la propra valoro. Representantoi de la locai autoritatoi do volonte directas salut vortoin alla i gastoi, ciu en la conferenza brochuro, ciu persone en malferma cunveno de la conferenzo il sia vice substrecas la valoron de esperanto, ca il itiel ancau pli fortigas la senton de la ce estantai gastoi el la landoi de la Alp Adria regiono, ca ili estas bonvenai cae povas porti iun positivan impulson al la gasticanta urbo. Cio tio nur povas funccii, se locai esperantistoi organizas tian aranjon cae tio ne estas facile atingebla, sed en Bielovar bon chance funccias tre activa esperantista societo, quio tre bone cun laboras, cun la locai instanzoi, cae successas organizi aranjoin, kiel citiun alp adrian esperanto conferenzon, cae la propran iniziaton interfest. Tiu cultura aranjo estas valora contribuo kiu montras la eblezoin de Esperanto, kiel ponto construa ideo cae movado. Cai ancau la jus pasinta Alp-Adria conferenzo, successe montris tiun forton de Esperanto. Ocasis prelegoi, presentoi, discutoi pri interesai temoi, cae la parto prenantoi povis giui culturan cae turisman programon, cun cantado, danzado cae excurso. Pli detale pritio rapportas Anton Michelic el Slovenio. Post du jaroi, la Alpadria Esperanto Conferenzo ocasos en Rieka. Tiu croata urbo estos Europa cultura cef urbo de la jaro 2012.